بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته aziz birodarlar alloh subhanahu va taolo bosgan qadaminglarga ajru hasanotlarni ato etgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo siz bilan bizni ushbu muborak shom diyorida jihod amali ustida jam qilganidaqa qiyomatda payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam bilan firdavs jannatlarida jam qilgan bo'lsin amin aziz birodarlar haq va botil deb nomlangan darsligimizni davom ettiramiz avvalgi o'tgan darsni qisqacha eslatib o'tmoqchiman kechagi darsimizda siz bilan biz birodarlar haq bilan botilni ajratishlikdagi qoidalar haqida yangi mavzuda dars boshlagan edik va biz qoidalarni zikr qilgan paytimizda aytib o'tdikki haq bilan botilni ajrashishlikdagi eng birinchi qoida haq bitta bo'ladi haq ko'p sonlik bo'lmaydi deb turib aytdi va haq ko'p sonlik bo'ladi degan nazariyalarga shu botil tushunchaga ko'ra qurilingan ayrim bir tushunchalarni ayrim bir nazariyalarni aytib o'tdik ulardan biri dillarni yaqinlashtirishlik va dillarni bir qilishlik nazariyasi mana bu narsa hozirda bor barcha dinlarni birlashtirishligimiz kerak barcha kufriy tuzumlarni islom bilan muvofiqlashtirsa bo'ladi degan tushunchalar bor mana bu haq bitta haq ko'p sonli bo'lmaydi degan qoidaga xilof ikkinchi qarash ikkinchi nazariya aytib o'tdiki, ochiq qur'onga ochiq hadisda kelgan hujjatlarga ulamolarni ijmolariga sahobalarni so'zlariga hatto shariatdagi qiyosga ham xilof bo'ladigan holdagi beriladigan ayrim hukmlarni fatvo darajasiga chiqarib mana shu hukmlar bilan hukm qilayotganlarni mujtahid bular ham ishtihod bilan aytyapti xato qilayotgan bo'lsa bitta ajr bo'ladi to'g'ri aytayotgan bo'lsa ikkita ajr bo'ladi deb turib hatto hijoblarni ham yechilishligini to'g'ri sanab halol yechsa bo'laveradi deb turib fatvo berayotganlarni ishtihodi noto'g'ri ekanligini bularni tushunchalari noto'g'ri ekanligi haqida ham aytib o'tdik keyin yana aytib o'tdikki birodarlar nisbiylik nazariyasi mana shu nimada birodarlar mana shu tushunchani tushuntirganimizni ko'p birodarlar tushunmay qolib shuning uchun eslatib o'tyapman birodarlar nisbiylik nazariyasi deganda haqni ko'paytirishlik aytadiki mana bu odam ellik foiz haq bu yigirma foiz haq bu oltmish foiz haq bu yetmish foiz haq yuz foiz haq yo'q haq bo'linib ketgan nisbatlanib beriladi deb turib haqni taqsim qilib tashlashlik yahudiyni ham nasroniyni ham demokratni ham kufriy tuzumlarni ham bularda ham adolat bor bularda ham haq bor deb turib haqni nisbatlab tashlashlik bo'lib tashlashlik mana shu ham aytib o'tganimizdek haq bittadir haq ko'p sonli bo'lmaydi degan qoidaga xilof endi inshaalloh bugungi darsimizda birodarlar haq bilan botil ajrashlikdagi boshqa qoidalarni bayoniga kirishamiz inshaalloh ikkinchi qoida birodarlar kim haqdan tajovuz qiladigan bo'lsa botilga tushadi ya'ni haqni chegarasi bor kim ana shu haqni chegarasidan chiqib ketadigan bo'lsa albatta u botilga tushadi chunki haq bilan botil dushman va ular bir biriga zid bir biriga xilof bo'lgan narsa va ularni orasida oraliq yo'q ya'ni haq emas botil emas bu bir kenglikki botil ham deyolmaymiz haq ham deyolmaymiz deb turib aytilinmaydi haq emas bo'ldimi darhol botil bo'ladi tushundinglarmi ya'ni haqdan chiqib ketdimi odam bir masofa yo'q u botilga borguncha endi botilga tushdi deb ayta olmaymiz baralla bunday deb hukm qila olmaymiz deyilinmaydi haqdan inson tajovuz qildimi haq chegarasidan chiqdimi botilga tushadi alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki robbukumul mana shu sizlarning hak bo'lgan robbingiz Allohdir Allah'dır. فَمَاذَا bo'lgan robbingiz parvardigoringiz Allohdir Haktan keyin nima ham bo'lardi faqatgina zalolat bor deng haqdan keyin hech narsa yo'q illa dalal magaram zalolat bor ko'rdingizmi ya'ni haqdan keyin hech narsa yo'q haq bo'lmadimi bo'ldi botilga tushdi degan masofa yo'q o'rtasida haqdan keyin albatta inson agar haqqa ergashmaydigan bo'lsa botilga tushib qoladi sizlar qayerga burilib ketmoqdasizlar deydi alloh taolo bu yerdagi istifhom ya'ni so'roq berilayotgan ishora so'roq bilan kelayotgan ishora bu istifhabul inkari deyiladi ya'ni inkor qilishlik so'rovi qayerga burilib ketyapsizlar so'roq emas qayerqa qarab ketyapsizlar deb turib ularni qarab ketishligini haqdan yuz o'girib ketishligini inkor qilishlik so'rovi deyiladi bunga bir misol keltirishligimiz mumkin mana qarzi hasana birovga qarz berishlik birodarlar shariatda bor bo'lgan narsa va savobli bo'lgan narsa agar ajrni umid qiladigan bo'lsa savobli bo'lgan narsa endi bir odam bir odamga ming dollar qarz berdida bu joiz bo'lgan narsa endi haligi odam haqdan tajovuz qilib turib aytyaptiki ming dollarga yuz dollar qo'shib berasiz deyapti Bu nimaga aylandi endi? Riboga aylandi, sudxo'rlikka aylandi. 100 dollar emas birodarlar, yarim dollar qo'shib berasiz deydigan bo'lsa, ham botil bo'ladi bu narsa. Yarim dollar, yarim dollar qo'shib beradi deb turib aytadigan bo'lsa, ham botillikka tushgan bo'ladi. Tushundinglarmi? Haq uni chegarasi bor. Kim uni haq chegarasidan chiqsa, darhol botillikka tushib qoladi. Yoki bo'lmasam mana tahorat deylik, misol. Endi sunnatdan tajovuz qilishlik ham bid'at o'z aslida. Sunnatdan misol qilib keltiryapmiz. tahoratda a'zolarni uch martadan yuvishlik sunnat faqat boshga bir marta mahsulotini chunki bosh yuvilmaydi unga surtilinadi suv endi bir odam men to'rt marta yuvaman deydigan bo'lsa sunnatdan tajovuz qilyapti nima bo'ladi bidatga tushadi xuddi shuningdek haqdan tajovuz qiladigan bo'lsa bidatga tushadi alloh taoloni yo'lida jihod qilishlik ajrli bo'lgan ibodat haq bo'lgan ibodat olloh buyurgan ibodat lekin inson jihodga kelib turib qo'liga qurol olib turib agar bu qurolini kofirga emas musulmonga qaratadigan bo'lsachi va nohaq musulmonni qonini to'kadigan bo'lsachi u botil ko'rdingizmi chegaradan chiqishligi bilan tajovuz qilishligi bilan botilga tushadi bu odamni jihodi jihod emas modomiki olloh buyurgan joyga quroli qaratilinmayotgan bo'lsa agar olloh buyurgan joyga qaratilayotgan bo'lsa ana shundagina jihod jihod hisoblanadi va ana shundagina nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek inna suyuful xatoya qilishlar gunohlarni o'chirg'uchidir deb turib aytganlar ana shunda qurol gunohni o'chirg'ichiga aylanadi ana shunda quroli bilan inson xolis bo'ladi yo bo'lmasa jannatga kirishligi sabab bo'ladi alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki mana bu qoidani yana ham tushunishligimizga mana bu oyatni bilishligimiz yordam beradi kim bir misqolchalik yaxshilik qiladigan bo'lsa ko'radi ya'ni haqni chegarasidan chiqmagan holatda yaxshilik qiladigan bo'lsa ko'radi kim bir misqolchalik yomonlik qiladigan bo'lsa endi haqni chegarasidan chiqib turib yomonlik qiladigan bo'lsa ana u yomonligini ko'radi ya'ni undagi haq qabul qilinadi botil undan qabul qilinmaydi mana bu oyat karima birodarlar mo'min odamga bir qo'rquvni ham beradiki alloh taolo sharra karimada aytyaptiki kim bir yomonlikni qiladigan bo'lsa uni ko'radi deyapti yomonni alloh va taolo ko'rsatib qo'yadi Insonning qilgan yomonliklarini alloh va taolo ko'rsatib qo'yadi ko'ziga xuddi shuningdek insonning qilgan savobli amallarni alloh va taolo ko'ziga ko'rsatib qo'yadi demak birodarlar kim haqdan tajovuz qiladigan bo'lsa haqni chegarasini buzib o'tadigan bo'lsa haqdan bosh tortadigan bo'lsa albatta botilga tushadi bu ikkinchi qoida edi uchinchi qoida haq haq bilan zid bo'lmaydi haq haqqa qarama qarshi bo'lmaydi haq haqqa teskari bo'lmaydi haq bitta haq doim bir biriga muvofiq bo'ladi qur'oni karim oyatlari hech qachon bir biriga teskari bo'lmaydi nabiy sollallohu alayhi vasallamni hadislari bir biriga teskari bo'lmaydi ulamolarni ijmolari bir biriga teskari bo'lmaydi hatto qiyos ham o'zi aslan bir biriga teskari chiqmaydi qiyoslar ham shariatdagi biror bir dalillar bir biriga qarama qarshi bo'lmaydi ya'ni haq qarama qarshi kelib qolmaydi mana shu qoidani siz bilan biz yaxshi bilishligimiz kerak birodarlar ibn taymi rahmaulloh aytadilarki al adillatu sodiqatu la tataaradu madlulatuha sahih dalillar uni dalolat qilayotgan narsalar bir biriga qarama qarshi bo'lmaydi deydi ya'ni dalil sahih bo'ladigan bo'lsa sog'lom bo'ladigan bo'lsa to'g'ri bo'ladigan bo'lsa ana bu dalillar qarama qarshi bo'lmaydi agar sahih bo'lmaydigan bo'lsa mavzu bo'ladigan bo'lsa yolg'on bo'ladi yoki zaif bo'ladigan bo'lsa shunda qarama qarshi kelishligi mumkin lekin sahih dalillar hech qachon qarama qarshi bo'lmaydi alloh taoloni oyatlari hech qachon bir biriga qarama qarshi kelmaydi ibn Qayyim Javziy rahimahulloh aytadilarki hujajullohi la tata'aradu va adillatu shar'i la tatanaqadu val haqqu yastuqu ba'daha ba'da Alloh taoloning hujjatlari bir-biriga zid bo'lmaydi. Shariatning dalillari bir-biriga qarama-qarshi bo'lmaydi. Haq ba'zisi ba'zisini tasdiqlaydi. Ko'ryapsizlarmi? Haq ba'zisi ba'zisini tasdiqlaydi. Haq hech qachon bir-biriga teskari kelmaydi. Va xuddi shuningdek, shariatda kelgan naqllar, oyatlar bo'lsin, hadislar bo'lsin, ulamolarning so'zlari bo'lsin shariatdagi naqllar hech qachon aqlga teskari chiqmaydi agar aql sog'lom bo'ladigan bo'lsa shariatdagi naql hech qachon aqlga zid kelmaydi birodarlar shuning uchun ba'zi odamlar aytadiki bu narsa aqlga to'g'ri kelmayapti deb yo'q meni aqlimga to'g'ri kelmayapti deyishligi mumkin chunki aqli olmayotganligi uchun u aql sog'lom bo'lmaganligi uchun lekin sahih naql hech qachon aqlga xilof chiqmaydi agar xilof chiqib qolsa nima sababdan bo'ladi desa ikkita sabab bo'ladi birinchisi o'zi naql noto'g'ri bo'ladi sahih emas bo'ladi masalan mavzu bir hadislardan biri borki nabiy sallallohu alayhi vasallamga nisbatlangan bir hadis borki mavzu hadis kim loviyani po'stlog'i bilan yeydigan bo'lsa qancha yeydigan bo'lsa ancha dardni olloh undan chiqarib tashlaydi degan hadis nisbatlangan ibn qayim jozi aytadiki buni to'qigan odamni olloh la'natlasin deydi endi mana shu naql aqlga to'g'ri keladimi agar inson shunaqa po'stlog'i bilan loviyani yeb shunaqa dardlar chiqib ketadi deb o'ylanadimi ya'ni bu aqlga to'g'ri kelmayapti sababi nima o'zi naql noto'g'ri noto'g'ri narsa shuning uchun ulamolar aytadiki sahih hadisni nuri bo'ladi ya'ni dalil quvvatli bo'lgandan keyin sahih bo'lgandan keyin insonlar uni eshitganda o'zini bir nuri bo'ladi uni sahihligiga dalolat qilib turadi o'zi shunday eshitgan paytda o'qigan paytda uni to'g'riligi bilinib turadi ikkinchisi aql sog'lom bo'lmasligi mumkin ya'ni naql to'g'ri bo'ladigan bo'lsa va agar aqlga to'g'ri kelmayapti deyayotgan bo'lsa bu aql o'zi nosog'lom bo'lishligi mumkin masalan ba'zi toifalar alloh taoloni sifatlarini inkor qiladi aqlga to'g'ri kelmayapti ba'zilari tavil qiladi bu aqlga to'g'ri kelmayapti masalan alloh taoloni qo'lini yuzini tavil qilinadi ba'zilar ba'zilar inkor qiladi bu aqlga to'g'ri kelmaydi bu narsa deb albatta mana bu narsa nima noto'g'ri ya'ni bu aqlni sog'lom emasligiga dalolat qiladi demak naql aqlga doim muvofiq keladi va aytib o'tganimizdek uchinchi qoidani yana eslatib o'tmoqchimanki haq hech qachon haqqa qarama qarshi bo'lmaydi haqqa zid bo'lmaydi shu qoida ostiga kirib ketadi yana bitta qoida demak haq bir biriga qarshi bo'lmagandan keyin botil bir biriga qarshi chiqadi botil o'rtasida ziddiyat bo'ladi shuning uchun ko'rasizki birodarlar botil ahlini gaplari bir biriga to'g'ri kelmaydi bitta davlatni tuzumini boshqa davlat yomonlab turadi bo'lmasam ikkalasi ham demokratiya Osha gitlerni stalinni yomonlashadi odamlar odamlar qirilib ketgan mashlar tufayli deb nima bilan hukm qilgan shular ilmoniylik bo'lgan din davlatga aloqasi bo'lmaslik kerak degan e'tiqod bo'lgan bularda. shu e'tiqodi bilan shuncha jinoyatlarni qilib tashlashgan bular yana bir biriga xilof chiqadi demak botil birodarlar bu bir biriga teskari bo'lgan narsa alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki agar u qur'on ollohdan boshqasini huzuridan bo'lganda edi unda ko'p ixtiloflarni topishgan bo'lardilar deydi ko'rdinglarmi ya'ni ko'p ixtiloflar bo'lgan bo'lardi chunki haq emasda botilda ixtilof bo'ladi qarama qarshilik kelishmovchilik bo'ladi gaplari bir biriga to'g'ri kelmaydi hozirda mana tuzumlarni ko'ryapsizlar bo'lib e, o'luvdi yangisi kelib turib yo uni tuzumi noto'g'ri deb turib yomonlab turibdi ikkalasi bir biriga qarama qarshi bo'lyapti hozirda lekin ikkalasi ham botil nimaga chunki botil bo'lgandan keyin qarama qarshi bo'ladi haq bo'lgandan keyin haq hech qachon bir biriga teskari bo'lmaydi qarama qarshi kelmaydi to'rtinchi qoida birodarlar haqni bilishlikdagi sahih dalillar jamlaniladi haqda qanday ya'ni dalillar sahih bo'lgandan keyin biz aytib o'tdikki sahih dalillar hech qachon bir biriga qarama qarshi kelmaydi bir dalilni sahih dalilni boshqa dalilga qarab turib urilinmaydi ikkalasi ham haq o'rtasi nima qilinadi jamlanadi ahli botil esa o'zini havoyi nafsiga kelgan hujjatlarni ovoladida keyin boshqa haq bo'lgan dalilni uradi tushundinglarmi haqni bilishlikni biz mana shu narsani yaxshi bilishligimiz kerak chunki ahli botil hozirda mana shu narsani qattiq ishlatyapti masalan aytaylik jihod farzi kifoya bo'lgan paytda ota onadan izn olinadi to'g'rimi bunga ulamolar imon qilishga ota onadan izn olinadi jihod farzi kifoya bo'lgan paytda endi mana shu dalillarni oladida sahih dalil bu keyin farzi ayn bo'lgan jihodga nima qiladi mana bu dalil bilan uradi farzi ayn bo'lgan jihodda ota onadan izn olinmasligi to'rtala mazhab ijmo qilgan mana buni hujjatlari bor dalillari bor va odamlarga nima qiladi mana shu o'zi aslan sahih dalil lekin orasini jamlamaydi bu farzi kifoya bo'lgan jihatda mana bu hukm edi farzayin bo'lgan jihatda mana bunday hukmni oladi deb turib o'rtasini jamlamaydida bitta dalil bilan boshqa bir dalil nima qiladi uradi mana shu narsada botil kelib chiqadi odamlar haqni topolmay qoladi shuning uchun birodarlar haqni bilishligimizda mana bu qoida juda ham muhimki agar ikkita sahih dalil keladigan bo'lsa biz ikkalasini orasini nima qilamiz jamlaymiz agar tushunmayotgan bo'lsak ahli ilmlarga qaytamiz ahli ilmlar nima qiladi jamlaydi mana bu narsani chunki sahih dalillar hech qachon bir biriga qarama qarshi kelmaydi mana shunday ishni qilishlik ya'ni sahih dalil bilan sahih dalilga qarshi chiqishlik orasini jamlamaslik nima narsaga olib keladi deydigan bo'lsa mana bu narsa omma odamlarni din borasida shak qilishlikka olib keladi chunki bittasi jihod farz ayn deb turib dalil keltirib turibdi ota onadan izn so'ramasdan jihod qilinaveradi ota ona izni shart emas deb turib hujjat dalil keltiribdi mazhab ulamolarni ijmolarini keltirib turibdi Yana bitta odam nima qilyapti? Yo'q, seni gaping noto'g'ri deb turib, jamlamasdan nima qilyapti? Jihod farz ayin bo'lgan paytda ham izn olishlik kerak degan narsani aytib turibdi. Mana shu narsada odamlar ikki tarafda eshitadida, keyin qanaqa qilib bu din deydi. Bir-biriga qarama-qarshi kelyapti deydi hujjatlari deydi. Biri jihod bor deyotgan bo'lsa, biri jihod yo'q ham deydi. O'zicha hujjatlarni keltiradi. O'zi aslan jihod yo'q deyishlikka biror bir hujjat yo'q. va yana nimaga olib boradi deydigan bo'lsa oxir oqibat shak qilgandan keyin yolg'on yolg'onga chiqarishlikka olib boradi shuning uchun ko'rasizlarki ana shu sahih dalillarni o'rtasini jamlamasdan bir biriga tosh otib dalilni dalil bilan uradiganlarni o'rtasiga omma xalqlar kirib qoladigan bo'lsa ularni tortishuvlarini ko'radigan bo'lsa bo'ldi ikkalangdan ham men bezidim deydi bu dindan ham bezidim deb oladi kerak bo'lsa va hatto dinni yolg'onga chiqarib qo'yishligi mumkin bir biriga teskari ekan u deb shuning uchun sahih dalillar jamlanadi rasululloh sollallohu alayhi va sallam bir kuni uylaridan chiqsalar sahobalar tortishib turishibdi qadar masalasi haqida ikkalasini ham hujjati bor tortishib turibdi shunda nabiy sollallohu alayhi vasallam mana bu holatni ko'rib shunaqa yuzlari qizaradilarki hatto onorni qizargani kabi qizarib ketdi deydi qattiq g'azab qiladilar yuzlari qizarib ketadi nabiy sallallohu alayhi vasallam keyin nabiy sallallohu alayhi vasallam sahobalarga qarab aytadiki bihada umirtum deydi sizlarga mana shunaqa buyruq kelganmidi deydi men sizlarga mana shu narsa uchun yuborilganmidim deydi va sizlar mana shu uchun yaratilinganmi deylar deydi va aytadilarki innama halaka man kana qablakum hina tanaza'u fi hadha al-amr sizlardan avvalgilar mana shu ishda ya'ni talashib tortishganlarda halok bo'ldilar deydi imom termiziy abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qiladi mana bu hadisni ya'ni sahobalarni mana bu tortishuvini ko'rinishi qanday bo'lgan desa tortishuvi tasodum ya'ni dalillar bilan bir biriga qarshi chiqishlik muvofiqlashtirishlik emas balki qarshi chiqishlik tortishuvi bo'lgan shuning uchun agar biz mana shunday yondashadigan bo'lsak dalillar bir biriga qarshi chiqishlik yondashuv bilan yondashadigan bo'lsak birodarlar mana bu narsani islom qaytaradi sahih dalillar bir biriga muvofiq keladi albatta mana bu narsani odam nima qilishlik kerak jamlashlik kerak agar jamlolmaydigan bo'lsa ahli ilmlardan so'rashlik kerak va botil ahllari nima qiladi dalillarni bir biriga qarshi uradi ya'ni endi ayrim masalalar borki birodarlar mana bu masalalar haqida aslan inson so'ramaydi to'xtalib o'tirmaydi mana bu narsada allohga topshiradi masalan qiyomat qachon bo'lishligi olloh biladi ruh haqida alloh taoloni sifatlarini kayfiyati haqida alloh taologa taslim qiladi alloh taolo karimada aytadiki qiyomat haqida ilmuha inda robbi aytingki uning ilmi robbimni huzurida deb ayting deydi lekin agar bir dalillarni tushunmayotgan bo'lsa albatta ahli ilmga qaytadi ahli ilm deganda ham ana shu o'rtasini jamlab tushuntirib beradigan insof bilan adolat bilan ilm bilan tushuntirib beradigan ahli ilmga qaytadi agar ishonchli bo'lgan aqidasi manhaji yo'li to'g'ri bo'lgan ishonchli bo'lgan ahli ilmga qaytarmaydigan bo'lsa birodarlar hozirda aytganimizdek odamlarga zalolat tushuntiradi demak birodarlar Sahih dalillar hech qachon bir-biriga qarama-qarshi bo'lmaydi. Agar kishiga qarama-qarshi bo'lib ko'ringan taqdirda ham, lekin ishonchli ahli ilmlarga qaytaradigan bo'lsa, bu narsa yechilib ketadi. Chunki ba'zida inson o'ylanib qolishligi mumkin dalillarni ko'rgan paytda. Masalan, Alloh taolo karimada aytadiki: "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Amal qilganinglar tufaylik, sabablik jannatga kiringlar deydi. Endi Nabiy alayhisalom hadislarda aytadilarki, sizlarni birortanglarni amali jannatga olib kirmaydi deydi. oyatni ko'ryapsizlarmi? Ya'ni oyatda amal qilganliklari tufayli sababli jannatga kirdi deyapti bu hadisda aytilyaptiki amalinglar jannatga kirgizmaydi deyapti endi ortasini qanday qilib jamlaymiz desa endi shunda ahli ilmlarga qaytamiz ahli ilm aytadiki bu joyda a'malikumdan murod bima kuntum tamalundan murod bu jannatga kirishliklarga sabab degan bu yerdagi b harfi sababiyaga dalolat qiladi deydi bu jannatga kirishliklar uchun yetarli bo'lgan narsa degani emas chunki alloh taoloni fazli bilangina keladi lekin bu narsa sabab bo'ladi inson qancha amal qiladigan bo'lsa ham jannatga kirishlikka mana bu narsa yetarli bo'lmaydi kuf bo'lmaydi faqatki alloh taolo fazli bilan keladi lekin mana bu narsa sabab bo'ladi deb ulamolar sharhlab beradi tushuntirib beradi dalillarni bir biriga go'yoki qarama qarshi kelib qolgan paytda omma odam uchun ahli ilmlar tushuntirib beradi keyingi qoida birodarlar la yu'raful haqqu birrijal haq kishilar bilan bilinmaydi ali roziyallohu anhu aytadilarki haqni bilgin i'rifil haqqo ta'rifu ahlihi haqni bilgin uni ahlini tanisan deydi uni ahlini bilib olasan chunki inson bu inson bashar insonni og'zidan haq ham haq ham chiqishligi mumkin botil ham chiqishligi mumkin lekin agar manhaji aqidasi to'g'ri bo'ladigan bo'lsa va ilmi ziyodaroq bo'ladigan bo'lsa buni xatosi kamroq bo'lishligi mumkin faqatgina payg'ambar alayhissalomlar haqni gapiradi bulardan botil narsa chiqmaydi lekin insonchi adashishligi mumkin shuning uchun insonni so'zi bilan haqqa hukm qilinmaydi bir inson bir gapni gapirayotgan bo'lsa uni gapi hammasi haq bo'lib ketmaydi uni ichidagi dalilga muvofiq kelgan gaplar haq bo'ladi dalilga muvofiq kelmaganlari haq emas bo'ladi masalan ba'zilar riboni halol qilishligi mumkin sud qo'llaydi hozir bankda olsa bo'laveradi deydi fatvoni beraveradi mana shu odamni gapi olinadimi haq deb olinib ketilaveradimi yo'q olinmaydi Chunki kishilarning gaplari haq bo'lib keta olmaydi hammasi. Yoki mana hijobni ham nima qilib chiqishdi? O'ramay qo'ysa bo'laveradi, hijob kiymay qo'ysa bo'laveradi deb. Sheyximiz aytdi, domlamiz aytdi, buni manaqa bu palonchi-palonchi shayxlarda ilm olgan odam, palonchi universitetlarni bitirgan odam deb turib, ana u gapi olinib ketila Yoki jihod masalan. jihod mana deyapti desa, palonchi olim aytyapti ekan, palonchi muftiy aytyapti ekan deb turib, ana u gapi olinib ketila haqqa muvofiq kelgan gapi olinishligi mumkin lekin botil gaplari qilinadi hozirdan ko'pchilik insonlar mana shu tufayli adashadi haqni bilolmay qoladi nimaga desa chunki haqni o'lchashlikda kishilarni haq bilan o'lchamaydida balki haqni kishilar bilan o'lchab qo'yadi falonchi odam faqatgina haqni gapiradi deydi a unga zid gapirib qo'yadigan bo'lsa narigi odam haqni gapirayotgan bo'lsa ham yo'q bu nohaq deydi nimaga desangiz o qanaqa shayx bilasanmi u qanaqa ilmli odam deydi qayerlarda o'qib kelgan deydi mazhab ulamolari qancha qancha tazkiyalari bo'lgan fatvo berishlikka u qancha qancha ilmlarni jamlashga lekin shunga qaramasdan aytishganki agar biz nohaqlikni aytadigan bo'lsak haqni olinglar degan ya'ni mazhab ulamolarni so'zlarini nasihatlarini hammasi mana shu ma'noda aylanib yuradi mana shu ma'noga dalolat qiladi va mazhab ulamolar bir birlarini xatolarini to'g'irlashgan shuncha ilmli bo'lishligiga qaramasdan va xato qilib qo'yganlari xato qilib qo'ygan deb turib tan ham olgan lekin mutaassibchilik ana shu haqni kishilar bilan o'lchashlik mana shu narsa ko'pincha haqni kishilar topishligidan monelik bo'lib qolishligi mumkin ibn arabiy aytadi bu muhiddin ibn arabiy emas bu haligi sofilarni g'ulotilardan bo'lgan ulamolar murtad degan muhiddin ibn arabiy emas bu kishi ibn arabiy maliki abu bakr ibn arabiy maliki shu kishini ustozi bo'lgan shayx abu bakr tortushiy degan bu kishi andalusga borganda ibn arabiy andalusda bo'lgan andalusga borganda rukuga ketayotib qo'lini ko'taradi va rukudan qaytayotib ham qo'lini ko'tarib namoz o'qiydi va masjiddagilar qaraydida paytda ko'pi hanafiy mazhabida bo'lgan ekan shu nimadagi e, e, andalusdagi joydagi odamlar qarab turib bu odam adashgan deydi nimaga desa chunki shayxlardan shunaqa eshitib olganda Buna qilib namoz o'qiydiganlar bular adashgan deb turib eshitib olgan u dalilni bilmagan eshitmagan ya'ni odamni gapi bilan haqqa o'lchov bergan va keyin odamlar baqir chaqir qilib hali namoz o'qiyapti haligi odam u odamni olib chiqib o'ldirib yuboramiz o'ldirib suvga uloqtirib yuboramiz dengizga tashlab yuboramiz deyishib maslahat qilishgan va ibn arobiy shu paytda namoz o'qiyotgan bo'lgan aytadiki yuragim qinidan chiqib ketay dedi deydi shayximizni ustozimizni shunaqa qilamiz odamlar maslahat qilishyapti deydi keyin odamlarni oldiga bordimda bu molikiy mazhabida shunaqa qovul bor bu nabiy sallallohu alayhi vasallamni hadislariga suyangan holatda qilinayotgan amal deb turib odamlarni tushuntirdim deydi odamlarga tushuntirdim deydi odamlar keyin sekin xotirjam bo'lib sokin bo'ldi deydi va shayxni uyimga olib keldim olib keldim deydi va shayxim meni yuzimda bir qo'rquvni sezardi deydi qizarib ketgan qizarib ketgandi mana shu holatni ko'rganimdan keyin nima bo'ldi deb turib mendan so'radi deydi men aytdimki shayx siz shunaqa qilib namoz o'qiganingizda odamlar sizni namoz o'qiyotganingizni ko'rib sizni o'ldirmoqchi bo'lishdi dengizni uloqtirmoqchi bo'lishdi shundan qo'rqib ketdim deganda shayx abu bakr tatushi aytgan ekanlarki endi sunnatda o'ldirishlikni qayerdan topaman deb turib aytganlar ekan ya'ni shu nimada o'ldirilganimda sunnatni deb sunnat amal uchun o'ldirilib ketgan bo'lardim endi mana bu narsani men qanday qilib topayin deb turib afsus qilganlar ekan endi birodarlar haq narsani ustida farz narsani ustida qatl qilinayotgan mujohidlarchi birodarlar mana bu sunnatni ustida sunnatni deb turib qatl qilinishlik bu katta bir fazilat deb bilishardi ulamolar endi alloh taoloni buyrug'i farzini ado qilishlik yo'lida qatl qilinayotgan shahidlarchi mujohidlarchi alloh subhanahu va taolo ajrlarini ziyoda qilib bergan bo'lsin demak shayxlarimiz faqatgina haqni gapiradi deb turib haqni shayxlari bilan o'lchashlik mana bu narsa birodarlar haqni topishlikdan to'sib qo'yadigan narsa haq deb bilinadi va haq deb bilingandan keyin haqqa ergashganlar bilinadi haqni rijollari bilinadi ali roziyallohu anhu aytganlaridek haqni bilgin uni ahlini bilasan deydi xulosa qilib aytganda haq bu dalil bilan keladi agar ilm ahli dalil bilan kelayotgan bo'lsa xuddi haqqa o'xshab va dalil haqqa dalolat qilayotgan bo'lsa gap olinadi lekin agar ilm ahlini so'zi dalilsiz kelayotgan bo'lsa tark qilinadi va dalil bilan kelgan haqda olinadi tushundinglarda birodarlar oltinchi qoida birodarlar haq bilan botilni ajratishlikdagi qoida haq kimdan bo'ladigan bo'lsa ham olinadi kim tarafdan keladigan bo'lsa ham olinadi xoh yosh bola gapirsin haqni xoh yosh katta odam gapirsin xoh solih odam gapirsin xoh fojir odam gapiradigan bo'lsa ham haq kimdan kelishligidan qat'iy nazar olinadi ba'zida odamlar shuning uchun haqni tark qiladi nimaga desa chunki u haqni gapirayotgan odam bilan kelisholmagan joyi bor xilof chiqqan o'rni bor va haqni gapirayotganda u ana shu kelisholmaganligini kelisholmaganlik sababidan rad qiladi uni gapini alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki vallazi jaa bis-sidqi saddaqa bihi humul muttaqun sidiqni keltirganlar ya'ni rostgo'ylikni keltirganlar rostgo'ylar o'zlari rostgo'y bo'lgan va rostni so'zlaganlar va saddaqa bihi va rostgo'ylikni tasdiqlaganlar ana o'shalar taqvodordirlar deydi ya'ni o'zi haqni so'zlaydi va haqni birov gapiradigan bo'lsa tasdiq etadi to'g'ri aytyapsan deydi alloh taolo aytyaptiki ulaka humul muttaqun ana o'shalar taqvodorlardir deydi mana hadisda keladi abu hurra roziyallohu anhu bilan shaytonni o'rtasidagi bo'lgan hodisa voqea hadisni mazmunida keladiki shayton aytadiki shaytonni ushlab olganda abu hurra roziyallohu anhuga shayton aytadiki meni qo'yib yuborgin deydi men senga shunday bir narsani aytamanki deydi agar shu narsani o'qiydigan bo'lsang deydi men senga yaqinlasha olmayman deydi nima desa oyatul kursi deydi keyin payg'ambar alayhissalomni oldiga kelganda payg'ambar alayhissalom aytadiki sadoqaka va huva kazub deydi u senga rost so'zlabdi yolg'onchi bo'lib turib deydi va qabul qilinadi shu so'z e, bu shayton gapirdi deb turib rad qilinmayapti chunki haq narsani gapirib qo'yganligi uchun ham hatto shaytonni og'zidan chiqayotgan bo'lsa ham haq narsa bo'lganligi uchun olinadi mana bu ko'rinish ya'ni haqni xilof bo'lganlar aytadigan bo'lsa tark qilishlik bu mujohidlarni ichida ham bor aytadiki u odam deydi o'zi jihod tark qilgan tashqarida o'tirib olgan deydi gapini olmaymiz deydi birodarlar unaqa deyilinmaydi agar haqqa qarshi botil gapni aytilayotgan bo'lsa olinmaydi lekin haqni aytayotgan bo'lsa besh yulduzlik gasinisida turib olib aytayotgan bo'lsa ham olinadi haligi odamni gap chunki gaplarni olinish olinmasligi kitobi sunnatga dalilga muvofiq kelish kelmasligiga qarab bo'ladi va bir odam ribotni yuz metr kofirga yaqin bo'lgan joyda ribotda turib turib agar botil gapirayotgan bo'lsa uni gapi olinmaydi tushundinglarmi birodarlar ya'ni mezon o'zgarib qolgan ayrim birodarlarimizda e, o'zi birinchi jihodga kelsin keyin gapirsin deydi ulamolarni tashqaridagi odamlarni fatvolari olinmaydi deganda jihodga oid berayotgan nimalar olinmaydi deb turib aytadi nimaga desa chunki fatvo berishlikda ikkita narsa bor tasil bor tanzil bor tasil degani bu asrlash asoslash degani dalillash degani tasil bu kitobi sunnatdan olinadi dalil keyin dalilni olgandan keyin voqelikka tushiradi buni tanzil deyiladi ba'zida dalil to'g'ri bo'lishligi mumkin lekin voqelikka ana shu o'ringa tushmasligi mumkin hujjat tushundinglarmi mana shu paytda u narsa noto'g'ri bo'ladi qachon dalil quvvatli bo'ladi deydigan bo'lsa qachonki dalil ham to'g'ri bo'ladigan bo'lsa va aytilayotgan narsaga muvofiq keladigan bo'lsagina shunda hujjatli bo'ladi tushundinglarmi tasil birinchi dalil hujjat o'zi sahih bo'lishlik kerak va voqelikka to'g'ri tushishlik kerak nimaga jihod bobida tashqaridagi odamlarni ayrim gaplari olinmaydi desa chunki kerak bo'lsa dalil to'g'ri keltirayotgan bo'lsa ham ichkarida bo'lmaganligi uchun voqelikni ko'rmaganligi uchun aytayotgan gapi voqelikka muvofiq kelmasligi mumkin shu yuzasidan uni gapi qaytariladi deydi ibn Taymiyo rahimaulloh jihod bobidagi fatvolarda bu nafaqat jihod bobidagi balki umumiy ahkomlarga taalluqli bo'lgan masala keltirilayotgan dalil ana shu voqelikka ana shu holatga to'g'ri tushishlik kerak ibn qam javzi aytadilarki fatvo beruvchi odam fatvo berishlikka loyiq bo'lmaydi to aytayotgan gapi shu keltirilayotgan hujjatga voqelikka muvofiq kelmagunigacha deydi ana shuni bilmagungacha ikkalasini o'rtasini jamlashing ungacha fatvo berishlik joiz emas deydi bitta dalil hujjatni bilishlikni o'zi kifoya emas deydi endi yettinchi qoida birodarlar haq bilan botilni ajratishlikdagi yettinchi qoida haqqa voqelik bilan hukm qilinmaydi balki haq voqelikka hukm qiladi ya'ni hozir vaziyat shu narsani talab qilyapti ribo bilan ish qilib tursak bo'laveradi hozir vaziyat shu narsani talab qilyapti hijobni yechib yuborishligimiz kerak hozir xola shuni voqelik shu narsani talab qilyapti jihod yo'q deyishligimiz kerak jihodga qarshi urushligimiz kerak deb turib voqelikdan kelib chiqib turib haqqa hukm qilinmaydi balki haq voqelikka hukm qiladi mana shu qoidani aytib o'tyapmizki birodarlar chunki juda ham ko'pchilik odamlar nima qiladi atrof muhitga qarab turib hukm qilib qo'yadi mana bu narsa to'g'ri ekan mana bu narsa hamma odamlar bunday qilyapti deydi demak bu narsa to'g'ri deydi hamma odamlar bu narsaga qarshi bo'lyapti demak noto'g'ri deydi voqelik birodarlar haqqa hukm qilmaydi balki haq voqelikka hukm qiladi haq aytadiki bu holat noto'g'ri deydi tushundinglarmi birodarlar mana shu birodarlar haq bilan botilni ajratib olishlikdagi ayrim qoidalarni bir qator yana eslatib o'taman birinchisi birodarlar yodlab olinglar iloji bo'lsa haq bitta haq ko'p sonli bo'lmaydi har turli bo'lmaydi ikkinchi qoida kim haqdan tajovuz qiladigan bo'lsa botilga tushadi uchinchi qoida haq hech qachon haq bilan teskari bo'lmaydi ziddiyatli bo'lmaydi qarama qarshi kelmaydi to'rtinchi qoida haqni bilishlikda sahih dalillar jamlanadi orasi beshinchi qoida haq kishilar bilan bilinmaydi balki kishilar haq bilan bilinadi haqni bilgan odam haq ahlini tanib oladi oltinchi qoida haq kimdan keladigan bo'lsa ham olinadi yettinchi qoida birodarlar haq voqelikka hukm qiladi voqelik haqqa hukm qilmaydi voqelikni haqqa ta'sir o'tkazmaydi balki haqni voqelikka ta'sir o'tkazadi endi birodarlar qisqacha haq bilan botilni o'zi aslan kim aralashtiradi haq o'zi ochiq bo'layotgan bo'lsa biz mana qoidalar orqali bildikki birodarlar haq bilan botilni o'rtasini qanday qilib ajratib olishlikni endi kim o'zi aralashtiradi haqqa botilni degan savol tug'iladigan bo'lsa aytamizki haqqa botilni birodarlar birinchi o'rinda yahudlar va yahudlarni sifatlari bilan sifatlangan odamlar haqqa botilni aralashtiradi ayrim saroy mullalari haqqa botilni aralashtiradi alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki ya haqqa bil batil ey ahli kitoblar nimaga haqqa botilni aralashtiryapsizlar va haqqa antum ta'lamun va haqni berkityapsizlar deydi haqqa botilni aralashtirilganda birodarlar ha mana bu haq ekan mana bu botil ekan degan narsani odamlar ajrata olmaydi shuning uchun oyat karimada kelyaptiki ey ahli kitoblar nimaga haqqa botilni aralashtiryapsizlar va haqni berkityapsizlar deydi ya'ni botilga haq aralashgan paytda ayrim holatda haq yashirilib qoladi tushundinglarmi bu oyat karimada ikkita narsadan qaytaruv bor birinchisi haqqa botilni aralashtirishlik va haqni berkitishlik ahli botillar ana shu yahudlar sifatlari bilan sifatlangan odamlar haqqa botilni aralashtiradi aytadiki demokratiya bilan islomdagi sho'ro ikkalasi bir biriga o'xshash deydi demokratiya ham sho'ro deydi odamlar maslahat qilib bitta hukmni qabul qiladi deydi mana eshityapmiz shu narsani mana bu islom haq bo'ladigan bo'lsa sho'ro haq bo'ladigan bo'lsa mana bu narsaga nima qilyapti bu ham shunga o'xshash deb turib haqqa botilni aralashtiryapti yoki alloh taoloni yo'lida jihod qilgan alloh taoloni yerlarini himoya qilgan musulmonlarni yurtlarini himoya qilgan mujohidlarni munobitlarni kufr tuzumlarni himoya qiladigan chegarachilariga tog'utlarni armiyalariga nima qiladi o'xshatadi murobit bu haq mujohid bu haq bular haqida kelgan fazilatlar haq mana shu haqqa nima qiladi botilni nima qiladi sizlar ham mujohidsizlar sizlar ham murobitsizlar kerak bo'lsa namoz ham o'qimay qo'ysanglar ham bo'laveradi deb turib fatvo beradi berdi shunaqa qilib fatvolarni ribot turgan paytinglarda yoki tog'odan chegarani himoya qilgan paytinglarda namoz o'qimay qo'ysanglar bo'ladi deb fatvo berdi mana shu haqqa botilni nima qilishlik aralashtirishlik yana kimlar aralashtiradi haqqa botilni kim aralashtiradi deydigan bo'lsa qalbi kasal odamlar aralashtiradi qalbi kasallangan havoy nafsga berilingan odamlar haqqa botilni aralashtiradi ibn ibn qoyim javziy rahimaulloh aytadilarki qalb qalbni kasal bo'lishligi shu narsaga olib boradiki la yaral haqqa haqqan va xilofahu haqni haq deb ko'ra olmay qoladi va haqni xilofini ko'radi haqni xilofini ya'ni botilni haq deb ko'rib qoladi odam yana kim haqqa botilni aralashtiradi deyilinsa Allohga bir tomonlama ibodat qiladigan odamlar ya'ni o'ziga manfaatli o'rinda Allohga ibodat qiladi haqni oladi o'ziga zarar bo'lgan paytda nafsiga yoqmagan paytda haqni inkor qiladi mana bunday odamlar juda ham ko'p ibodat qiladi musaffo osmonni ostida ibodatini qilib yuribmizu deydi nafsiga yoqqan o'rinda qiladi lekin nafsiga zid kelib qolgan paytda haqiqatni aytishlik va haqqa amal qilishlik yoki bo'lmasam alloh taoloni yo'lida jihod qilishlik kabi amallar kelgan paytda esa endi mana bu narsani botil deydida va haqqa botil aralashtiradi alloh subhanahu va taolo kalimada aytadiki nasi man ya'budulloha ala harf insonlar orasida shunday bir odamlar borki alloh taologa bir tomonlama ibodat qiladi fain asobahu khayrun itma'anna bih agar unga yaxshilik yetadigan bo'lsa xotirjam nafsiga yoqadigan narsa bo'lsa xotirjam qila oladi va in asobahu fitnatun agar unga bir fitna imtihon kelib qoladigan bo'lsa inqalaba ala vajhi yuz o'giradi haqda xasirat dunya val axira mana shu odam dunyo va oxiratini qo'ldan boy bergan dunyo va oxiratiga ziyon yetkazgan odamdir deydi abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu aytadilarki ba'zi arablar madinaga kelardida va kelib turib aytardiki agar xotinim o'g'il tug'adigan bo'lsa shu dinga kiraman shu din haq deyardi xotini o'g'il tug'sa dinga kiradi agar tug'maydigan bo'lsa murtad bo'lib ketadi ko'rdingizmi o'ziga manfaatli bo'lgan paytda dinga amal qilyapti o'ziga imtihon kelib qolgan paytda esa o'ziga nafsiga yoqmagan paytda esa murtad bo'lib ketyapti mana shunday odamlar haqqi botilni aralashtiradi yana kimlar aralashtiradi deydigan bo'lsa munofiqlar aralashtiradi va munofiqlar sifatlari bilan sifatlangan odamlar haqqi botilni aralashtiradi alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki muzabzabina bayna zalik la ilaha ulai va la ilaha ula u munofiqlar ana uni orasida ikkilanib yururlar na ular taraf emas na ya, na ya'ni kofirlar taraf emas ahli botil taraf emas va na musulmonlar tarafi emas munofiq o'zi aslan u munofiq islomini oshkor qilib kufrini yashirgan odam islomni oshkor qilib kufrni yashirgan odam mana ko'ryapmiz ana shunaqalarni tog'utlar o'zlari tarbiyalagan o'zlari o'qitgan dxxlar o'zlari o'qitgan soqoli ham yo'q islomiy ko'rinish ham yo'q chiqib olib turib nima qilyapti islom haqida gapiryapti go'yoki hijobni inkor qilyapti, jihodni inkor qilyapti, hijratni inkor qilyapti. Alloh farz qilgan ulamolarning ijmolari kelgan masalalarni inkor qilib turibdi. Nimaga desa, chunki ular la ilaha ula va la ilaha ula. Na bu tomon emas, na u tomon emas. Odamlar o'ylaydi, buni biz taraf deb o'ylaydi, ammo odam musulmon taraf deb o'ylaydi. Din din nomidan gapiradi. O'zi aslida esa u nima? Munofiq u. Kofirlarni tarbiyasi bilan tarbiyalangan odam. Mana shunday odamlar haqqi botilni nima qiladi, birodarlar? Aralashtiradi. alloh subhanahu va taolo siz bilan bizga o'zi haqni ko'rsatgan bo'lsin haq bilan botilni ajrashlik ne'matini alloh subhanahu va taolo siz bilan bizga ato etgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo siz bilan bizni haqni sobit qadam qilgan bo'lsin Jazakumullohu xayron va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin alloh rozi bo'lsin birodarlar